Hazardai coincidui. Mi desiras ci foie cune focusigi nea in pensoin sur ticla temo. Hazardai coincidui, ciui ocasas en nia vivo, cai surprisas au ec mirigas ni. Pensu momentum. Iom da diversa i rende ciu tage la strato i kai plazzo i de ciu urbo rendevuoi inter amicoi, parenzoi, collegoi, en amigintoi, en viinde bonchanzai, rivaloi, tiom da rendevuoi por tiom da malsimilai chialoi, rendevuoi ja malsimilai, sed ofte arangita in la samai locoi, char temas pri allogai renconto punctoi, au simple confortai cae tradizie cutimai oni tutte ne miras pro hazardai rencontigioi rencontigio dum rendevuoi samtempe cae ca i sen rilate arangita i entia i locui. Cia do estas la coincidoi, ciui causas al ni senton de miro? Ciu homa miro pro iu ain stranga coincido estas pravigita? Ec eta filosofietza prediscuto ne prepostulas accuratan difinon de conceptoi rilatai al specifai terminoi, a parte ciam ilin oni usas en ciu taga vivo. Unue la termino hazardo. Gi definas supernaturan forton, ciun oni rigardas ciel causon de la ocasajoi, favorai au malfavorai, ne antau videblai cae sen dependai de nia volo. Multa in aferoin oni attribuas al hazardo. 2. La termino coincido. Gi indicas la facton che duo occasajoi occasas en la sama momento. Exemple, en la stazidomo occasas train coincidoi cae la elir horoi de miei genepoi e la lerneioi coincidas. Sed pli precisa cae interesa estas la difino de hazarda coincido quie la rencontigio de du nedependai i serioi. Por clarigi tion, ien exemplu. Plu vegas cae ventegas exterae, cae ion postion iute golo povas malcrocigi de mia tegmento. Tio estas causa serio. Post la pluvo, mi desiras promeni. Tio ancau estas causa serio, sed alitipa. Sed, se tiui du causai serioi rencontigas, te golo falos sur mian capon, cae tio ja estos hazarda coincido. Do, resume, Ien pli precisa di fino. Hazarda coincido e questas chiam causa i serioi rencontigias cai en la tempo cai en la spazio. Matematicistoi emas averti nin contra una iva i miscomprenoi. Ili firme assertas che plei ofte temas nur pri probablo calculo, cai aparte pri eventoi cun tre malgranda probablezzo. Tamen, el la filosofia cae psicologia vid punctoi, hazardai coincidoi, au la tiel nomatai sincronai destinoi, estas eventoi shaine hazardai, kiwi prisemas nian vivon. Hazardai coincidoi estas ofte la temo de metafisicae pridiscutoi, rilatai al antau destino, libera volo, existo de destino, cotopo. Iwi cunigas tiun temon cun exotai au paranormala ispertoi proprai al culturo perceptita kiel orienta. Inter alie, la temo de sincronai destinoi farigis populara cae moda dank al disvastigio de la filosofio nova epoco au nova erao, angle new age. Nia esperanta Jerusalema poeto, Micaelo Gisplin, scribis en uno el siai poemoi. Nur en hazarda varianto presentas sin la providenz, de multai fortoi resultanto, de multai agoi consequenza de multae voioi coincido, cae vana estas nia fido, pri dia volo cae destin, lau strictae legioi universae, en manieroi plei diversae, hazardo blinda regas nin. Lau difine, providenzo estas sagia regado de Dio super la aferoi de la mondo cae de la homoi oni povas simple ca naive preterlasi ca ignori travivajo in basita in sur hazarda coincidoi. Set, oni povas ili inconsideri ciel el messaggio in ella universo, chi ui giust valore ca just giust signife interpretitai, povas nin alirigi al nia sen lima potenzialo, plibonigi nian vivon je materia, emozia, corpa cae spirita nivelo. Post malonga pripensado, ciu el ni povas malcovri en sia vivo, reala au sonja, hazardain coincidoin. Unua vide sen signifain, sed cie signifo povus trovigi pli funde en nia subconscia conduto.